sizga arzitdimmi men men rozi

yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida ertasidan boshlab sodiq qutidorning eshik oldi tevaragida otabekni kutmakchi u kelib yo'lakka kirdi deguncha orqadan borib uning ishini saranjonlamoqchi edi sodiqning fikricha bu ishni darvozadan tashqarida bajarish muvofiq bo'lsa ham nima uchundir homid bunga ko'nmay qutidorning uzun qorong'u yo'lagini qulay bilmish edi uchinchi kundan buyoqqa iqtidorning eshigi tevaragidan sodiq ayrilmas edi hozir kechki soat yettilar bo'lib qolgani uchun bu kun ham uning kelmasligiga qaror bergan va ketishni chog'lar edi lekin uzoqdan kelguvchi biror otliqni ko'rsa balki shu bo'lmasin deb yana kutib qolar edi ahvol bilish uchun bo'lsa kerak homid ham otiga qiyshiq minib o'tib ketdi savol nazari bilan qaragan edi sodiq boshini chayqab javob berdi nihoyat qutidor ham kundagi vaqtda bozordan qaytib uyga kirdi vaqt shomga yaqinlashib qolganlikdan bitta yarimta do'konlar ham yopilib o'tkuvchilar ham siyraksib qoldilar shuncha kutganning o'n daqiqasi deb bo'lsa kerak ul hamon shu o'rtada aylanib yurar edi poyafzal rastasining sharqqa qarab tortilgan ko'chasi boshidan bir to'da yigitlar munga qarab kelar edilar boshda ul kelguvchilarni tanimagan edi yigitlar yaqinlashib kelgach o'zining o'rtoqlari ekanini bilib o'ng'aysizlana boshladi o'zini ulardan yashirish uchun qutidorni yo'lagini jo'plagan ham edi bu yerda sodiq nima qilib yuribdir e sodiqboy ho sodiqboy sodiqboy iya ey menga qara a bu yerda tegirmonchini ishsiz qolgan eshakdek junjiyib o'tiribsan sodiq <laughs> birovda ishim bor edi shuni kutib o'tiribman e sodiq burningmi risolat xolamni rapadasimi jo'r bazmga qanaqa bazmga a bu shamshodbekni bazmiga hali shamshodbeyni to'yidan xabaring yo'qmi yo'q yo'q yo'q jur sodiq jiyanim jur bashirami yo do'lda qolgan tappimi rahmat yigit ariqdan sakrab sodiqning yonig'a o'tdi andijondagi qaymoqxonam kelibdi bazmi jamshid desangchi jur yigit sodiqni sudray boshladi boshqalar ham uning orqasidan itara ketdilar sodiq o'rtoqlarning jabri ostida ilojsizgina borsa ham lekin ikkinchi tomondan kutganini bugun ham kelmasligiga qarori ham yo'q emasdi o'n o'n besh otlamdan so'ng o'rtoqlarga itartirib o'ltirmasdan o'z ixtiyoricha yuriy boshladi ko'chaning janubiga qarab yurardilar oradag'i g'arbga qarab tortilgan ko'chani ham bosib to'rg'a o'ta boshlagan edilar uzoqdan ot yeldirib to'rg'a kelguchi otliqni ko'rgan sodiq ko'chaning o'rtasida to'xtadi haligi mushtumzo'r yigit uni bir turtdi-da. "Yur, yur, yur itvachcha, yur, jinni pinni bo'ldingmi? Yur, e, O'ylab o'tirishingga Boshqalar ham unga to'rt tomondan chug'urchuqday yopishdilar. Shunday qilib bechora Sodiqni o'z holiga qo'ymay ko'chadan anchagina nariga surgab ketdilar ular bu ko'chadan 30-40 adimlab uzoqlashgan ham edilar haligi uzoqda ko'rilgan otliq to'riq yo'rg'asini qarsillatib katta ko'chaga chiqdi va yigitlar kelgan tomonga shimolga burildi sodiq ketar ekan otliqqa burilib qaradi hasanalidan xat olgani borganida otxonada ko'rgan qora to'riq otni tanig'ana on qo'ltig'iga kirib olgan ro'dabodan qutulishga tirishib boqdi lekin uhdasidan chiqolmag'ach ko'zini yirtqichlarcha chaqchaytirib itemgan dayus dedi qo'ltig'idagi jonli kishanga u yoq bu yoqdan shom azoni eshitila boshlagan edi ma'lum otliq qutidorning darvozasida otini to'xtatdi da o'ng oyog'ini uzangudan uzdi shu vaqtda shom namozidan qolmas uchun shoshilib qutidor ham yo'lakdan chiqib keldi otini ko'chani o'rtasida qoldirib qayin otasi bilan ko'rishmak uchun yugurgan kuyovi oldida namozini ham unutgan qutidor dag' dag' titrab to'xtagan edi ko'rishmak uchun o'ziga uzatilgan qo'lni bo'sh havoda qoldirib darvozasi yonig'a bordi bunday muomala oldida otabekning qanday holda qolishi izohga uncha muhtoj bo'lmasa kerak ul turg'an joyida qoziqdek qoqilib qolgan edi qutidorning oldiga yurishni da bilmas so'zlashga ham tili kelmas edi bu qanday harakat ota uyatsizga mening uyimdan o'rin yo'q uyatsiz bilan so'zlashga ham toqatim yo'q boringiz boringiz meni eshigim yonida to'xtamangiz esini boshiga yig'ib mixlangan yeridan qo'zg'alganda shom namozi o'qilib bitgan kishilar uylariga qayta boshlaganlar edi ul moshinavori kelib otiga mindi va chuh dedi lekin ot qo'zg'almadi ikki uch qamchidan so'ng tolga bog'langan tizgin shart etib uzilib ketgach boya yurib ketgan otini o'tkunchilardan bittasini bog'lab turganini esladi chuh dedi ot ko'chaning sharqiga qarab ketdi bu ketishda uning hushi o'zida deb aytish qiyin shuning uchun otning boshini qayoqqa qarab solgani ham belgulik emas ehtimolki unga hozir ot yursa bas bo'lg'ay ot ko'chaning ayrilishiga yetib endi qayoqqa yuramiz degandek to'xtagan edi egasi yana chuh deb javob berdi ot shimolga qarab burildi vaqt xuftanga yaqinlashib qolganlikdan qorong'i o'bdan tushgan edi ot o'zining bu galgi to'xtashida egasining chuh chuhiga ham sirt berib turib oldi va otadek ko'zini ochib yo'l qarashga majbur bo'ldi otning tor ko'chaning nihoyatiga yetib yo'lsizlikdan to'xtalganini anglag'ach o'tgan ishlardan o'zga hisob bera boshladi qayin otasi eshigida otini yo'lga solganini biroz eslasa ham boshqasini bilmas edi har holda marg'ilonning ketroqdagi boshi berk bir ko'chada va katta bir darvoza yonida turganligini tushundi otning boshini burishni da burmasni da bilmay biroz o'ylab to'xtadi ul o'ylab turganda darvoza ichkarisidan ikki kishining xayrlashib ajralishganlari sezilar edi ichkaridagi oyoq tovushi darvozaga yaqinlasha bergach ul chiqquvchiga xalaqit bermas uchun otning boshini chetga burdi otabek to'xtagan o'rin to'rt tomondagi imoratlar bilan o'bdan qorong'u shuning uchun darvozadan chiqquvchining faqat boshidagi oq sallasidan o'zgasi ko'zga ilinmas edi chiquvchi darvoza yonida turgan otliqdan cho'chibmi va yo o'zichami so'radi kim otda turgan man siz kimsiz man bir musofir g'arib marg'ilonga shom vaqtida kirgan edim ko'zlagan joyimni topolmay adashdim e, qani bo'lmasa yuring bizniki mehmon ichkari kiring marhamat rahmat sizga aka ha o'zingiz adashdim dedingizku tag'in qayoqqa bormoqchi bo'lasiz sizga og'ir kelmasa og'irlig'i yo'q yuringiz men ham sizga o'xshagan bir g'arib otdan qo'ningiz mehmon siz xurjuningizni olib yo'lakdan to'g'ri kirib beringiz otabek kishi orqasidan ketdi oldinma keyin so'zlashmasdangina ko'chaning oyog'iga qarab borardilar anchagina yurgach boshlovchi otingizga ham joy bor deb qo'ydi otabek xurjunni ko'tarib eshikka kirdi usti yopiq qop qorong'i yo'lakdan o'tib kattagina bir hovliga chiqdi va xurjunni hovlining o'rtasiga eltib qo'ydi kishi otni burchakdagi usti yopiq og'irg'ami sufagami bog'lag'ach kelib xurjunni oldi qani ayvonga kishi otabekni o'tqizg'ach tokchadan sopol lagan bilan qovoqni olib chaqmoq surtdi sham yoqildi bu kishi qirq yoshlar chamaliq qonsiz yuzlik siyrakkina soqollik qo'y ko'z ko'p vaqt madrasa riyozatini chekkan namo qotma uzun bo'ylik bir odam edi ayvonning palos va asboblarida uncha boyliq ko'rilmasa ham puxta ozoda chirk yuqtirilmagan yo'sinda yig'ishtirilganligidan egasining rin tabiatlik ekaniga shahodat bermakda edi ayvonning so'l tomonda ko'rilgan bir eshik ila uymi hujrami borlig'i bilinar edi uy egasi otabekni yaxshilab ko'z ostidan o'tqizg'ach so'radi qorningiz albatta ochdir mehmon otabekdan javob kutib turmay o'zi hukm ham berib qo'ydi yo'l bilan albatta ochiqqansiz sabzi piyoz va go'shtlarim hammasi tayyor faqat o'choqqa olov yoqsam xolos o'zim ham hali xo'rak qilganim yo'q ko'p emas ozgina bir chimdimgina qilaman otabekning uzriga quloq bermay oshga o'rnashqa oldi otabek endi o'tgan ishlarni ko'z o'ngidan o'tkaza boshlagan edi bu kungi besh daqiqa orasida bo'lib o'tgan voqeani hech bir yo'sin bilan miyasiga sig'dira olmas chindan bo'lgan ish deb o'ylashga aqli bovar qilmas edi lekin quloqlari ostida hozirgina aytilgan uyatsizga mening uyimdan o'rin yo'q boringiz eshigim yonida to'xtamangiz so'zining sadosi qanday bo'lsa ham unga bir haqiqatni ochiq so'zlar va nafsida sezilgan xo'rlanish va hayajon buni tasdiqlar bugina emas yuziga yopilgan darvozaning shildir shildir qilib bog'langan zanjirning satosi ham bu haqiqatni ta'kidlar edi bundan so'ng kumushning zaharlik muammo maktubi bir sidra ko'z o'ngidan o'tib ketdi maktubdagi tushunishi qiyin bo'lgan nukta va ishoratlar yana bir qayta zahar sochib o'tganday bo'ldilar lekin bularning barchasini yig'ib ochiq oydin bir natija chiqarish kuchidan ojiz go'yo isitma vaqtida bo'la turgan tutruqsiz bog'lanishsiz alji bilji holatni kechirib ishni bir birisiga bog'lay bilmas edi ammo hozirgi daqiqada unga eng ochiq ta'sir etgan narsa boringiz eshigim yonida to'xtamangiz jumlasi bo'lib to'lqinlangan izzat nafsi hamisha qora ohu ko'zlarni ko'rishga o'rganmish yurak ko'zini xo'rlik pardasi bilan yashirishga tirishar edi voqean tug'ilib erkalikdagina o'sgan hayotning dag'al muomalasidan begona faqat uning suchuk so'zlarinigina tinglab kelgan otabekka bu xo'rlik turmushdan birinchi zarba edi shuning uchun kumushga bag'ishlangan yurak tugunni yeshilg'an holda ko'rar go'yo marvarid tugilgan harir ro'ymol o'g'irliqdan so'ng oyoq ostlarida bo'p bo'sh yotgandek va egasi shu o'g'irlangan javohirotning alamini chekib turgandek edi uy egasi oshqa savzi bosib otabek yonig'a keldi ul boshqa hissiyot va fikrlarni vaqtinchaga unutib o'zini tetiklikka oldi uy egasi otabek yonig'a o'ltirar ekan so'radi sizniki qayerdan mehmon toshkentdan mullaka ismingiz shokirbek u marg'ilonga birinchi kelishingizmi birinchi kelishim savdo vashqi bilan kelgandirsiz yo'q man asli qo'qonga kelgan edim ammo marg'ilonda otam tanishlaridan bittasida ozroq olasimiz bo'lib shu kishiga uchrashib ketayin deb marg'ilonga o'tgan edim bu kishining qayerda turishi menga ochiq ma'lum emas edi va marg'ilonda boshqa tanishim bo'lmaganligidan va vaqtning kechligidan adashib qoldim nasibdan qochib bo'lmaydi shokirbek bu kun kechasi menga mehmon bo'lishingiz bor ekan uchrasha turgan kishingizning oti nima komilboy ha mening bu yaqinlarda bunday kishi yo'q ehtimol narigi dahadadir otabek o'zining qip qizil yolg'onlashidan vijdoni oldida qizarindi ammo u bir tomondan bunga majbur ham edi chunki uning iqtidor bilan qamalish va o'limga hukm etilish tarixi butun marg'ilonga mashhur bo'lib haqiqiy ismini yashirmay aytganda ehtimolki boshqa sirlarni ham ochmoqqa to'g'ri kelar edi uy egasi qozon yonig'a ketgach ul ham o'rnidan turib hovliga tushdi ayvonning narigi yoni bilan sharqqa qarab turgan bir yo'lak orqali bir bog'chag'ami maydong'ami chiqilishini bilib shu yoqqa yurdi va kichikroq bir mevazorga chiqdi kechaning qorong'ulig'i ustiga mevalarning quyuq yaproqlari qo'shilishib bu maydon ayniqsa otabekning hozirgi ko'ngliga yaqinlashib kelar edi uning ko'ngil mevasi bu kungi qora voqea bilan qanday o'ralib yo'qolib ketgan bo'lsa bundagi daraxtlar ham o'z mevalarini kecha rangi bilan bo'yab yashil yaproqlari ila ko'mgan edilar ya'ni bunda o'sgan daraxtlar qanday meva beradir ajratish qiyin edi ul shu qorong'izor bilan qo'shilib ketganday va qorong'ulikning quchog'iga kirib borgandek mevazorning ichkarisiga yuriy berdi va nihoyat butog'lari bag'riga solinib tushgan bir daraxtning ostiga o'ltirdi va bu o'ltirishda uzoq fursat qotib qolgandek harakatsiz edi 15 daqiqalardan so'ng ichiga yel qamalgan pufakdek uf etib yuborg'ach o'rnidan turdi bog'chaning kunbotari bilan harobazor imoratlarni yonlab yurdi otabek ayvonga qaytib kelganda uy egasi oshni damla bo'lib ayvonda uni kutib o'ltirmakda edi otingizga ozroq johori berib qo'ydim rahmat mulla aka kasbim to'qig'uvchilik shoqirbek hmm. doim zaxda o'ltirib ishlaganimdanmi yoki o'zimning tabiatimda zaiflik bormi ish qilib nima bo'lsa ham ko'p vaqtdan beri bedarmon tortib yuribman hmm. goho ko'krak ham og'rib qo'yadir yaqinlarda tabiblarga ko'rsatgan edim qoningiz oz qimiz iching xo'rak oldidan mavuz iste'mol qiling deb kengash berdilar ularning kengashi bo'yicha uch to'rt kun qimiz va mavuz iste'mol qilib boqqan edim voqean bir muncha foydasi ham ma'lum bo'ldi ha. sizga buni so'zlab shuni aytmoqchimanki osh oldidan bir ikki piyola mavuz ichib yuborsam albatta bunga sizning qarshilig'ingiz bo'lmas a qanday qarshilig'im bo'lsin siz ma'zursiz uy egasi iljaygan holda hujraga kirib o'zining ta'biricha may emas bir kuvacha mavizni olib chiqdi tog'chadan piyola olg'ach kelib otabekning yonig'a o'ltirdi mavizni piyolaga chuldiratib qo'yar ekan mehmonga yer ostidan mo'ralab kulimsirab qo'ydi sizning ham ichganingiz bormi yo'q to'g'risi ham otabek ichkulikdan qattiq hazar qilar va bu kungacha mayni o'ziga dushman kabi ko'rib kelar edi uy egasi quyg'an piyolasini simirib yuborg'ach sezdirmaslik qilib seskanib qo'ydi va aniq ichmaganmisiz ha qattiq uzr bo'lmaganda ichmagan ham ma'qul ha lekin bu narsa bir tomondan kishining salomatligiga foyda bersa ikkinchi jihatdan tiriklikning qayg'u va alamlarini da unuttirib turar ekan boshimga o'lguncha unuta olmaslik qayg'u hasratlar tushdi shokirbek shunaqami ayniqsa keyingi yillarda o'zimga hech bir qayerdan ovunchoq topolmay nihoyat shu achchiq suv bilan ovuna turgan holga kelib qoldim agar yanglishmasam siz ham biroz qayg'uliroq ko'rinasiz mehmon bir piyolani ichib yubormaysizmi rahmat mullaka qo'limni qaytarmang mehmon ikkimiz ham ma'zur ko'rinamiz man mavzni tamom shar'iy qilib tayyorlayman tunov kun mahallamizning oxullari ham halolig'iga fatvo berib ketdilar otabek uzrini aytib piyolani olmay turgan edi ul ham piyolani uzatqancha kulib turaverdi otabek piyolani olishga majbur bo'ldi uy egasining aytganidek maviz juda ham tiniq yaxshi chiqqan ko'k choy kabi musaffo edi piyolaga uzoq qarab turmay ichib ham yubordi och qorong'a tushgan o'tkir may vich ettirib me'dani qaynatdi da tomoq ostini lovullatmoqqa oldi otabekka birinchi piyolani ichirgandan so'ng uy egasi oshni suzishga ketdi oshni suzib keltirgach mehmonni oshga taklif qilishdan burun yana tog'chadagi ko'zachani olib bir piyolani to'ldirdi va otabekka uzatdi iching buni ham so'ngra oshni yeymiz bu gal uncha qistashqa to'g'ri kelmadi birinchi piyola bilan uning ko'z o'nglari jimirlashga va o'zida bir yengillik his etmakka boshlagan va ikkinchi piyola go'yo meni ichsang tag'in ham yengil tortasan der edi otabekning ikkinchi piyolasidan so'ng oshqa o'ltirdilar bitta don hazmini ham tasavvur qilmagan uning me'dasi ketma ket tushib turgan luqmalarni e'tirozsiz qabul qilmoqda edi bunday ishtahoni ehtimolki ul o'z umrida birinchi martaba ko'rgandir tomoq orasida uy egasining bergan savollariga yaxshi javob berganidek o'zi ham ba'zi so'zlarni to'qib yubormoqda boyag'i oz so'zliklar o'rnini esmalik bo'lmasa ham mo'tadil bir hol olgan edi oshdan so'ng lagan va dasturxonni yig'ishtirib olg'uvchi uy egasiga sarxush va qizarg'an ko'zlari bilan uzoq qarab qo'ydi bu qarash unga minnatdorlik va tashakkur qarashi edi uy egasi otabekning yoniga ikkita yostiq olib qo'ydi va bittani o'z yonboshiga ham oldi yonboshingiz bek boshlab o'z yon boshladi otabek ham unga ergashdi ikkisining orasidagi sham yel bilan o'ynashibgina nur separ ikkisi ham so'z qo'yishqandek shamga ko'z tikib qanday o'yg'adir berilgandek ko'rinar edilar bir necha vaqtdan so'ng uy egasi ko'zini shamdan oldi va yer ostidan otabekni kuzatgach so'radi uylanganmisiz bek uylanganman hmm. xotiningizga muhabbatingiz bormi otabek bu savol qarshisida garangsib qolgandek bo'ldi voqean orag'a og'ir savol tushgan edi bilintirmaslik qilib uflab oldi muhabbatim yo'q balki muhabbat baxtli kishilar uchun yaxshidir lekin o'z tajribamcha baxtsiz kishi uchun badbaxtlikdir masalan siz agar chindan ham xotiningizga muhabbatsiz bo'lsangiz o'zingiz ham iqror qila olasiz uyga kirsangiz xotiningiz bordek ko'chaga chiqsangiz yo'qdek bas sizga xotinning og'irlik va yengilligi birdek shundoq emasmi shundoq men bu so'zlarni o'z holimdan chog'lab aytaman ehtimolki men yanglisharman siz uylanganda o'zingiz yoqtirib uylandingizmi yoki oradag'ilarning yoqtirishlari bilanmi onamning yoqtirishi bilan barakalla manimcha hamma balo o'zing ko'rib suyib uylanishda otabek bir ko'ynakni o'zidan burun yirtgan kishi to'g'risida go'yo o'z sarguzashtining eski tarixini mulohaza qila boshlagan qarshisida o'ltirg'uvchini da ota eshigidan quvlangan kishi deb bilgan edi qayin otang seni ham quvladimi deb aytmasa ham shunga yaqin bo'lgan suygan xotiningiz sizni tashlab ketdimi degan savolni berdi uy egasi boshini chayqadi tashlab ketishga ketdi lekin o'z ixtiyoricha emas yomon odamning yuzi qursin ezmalik bo'lsa ham boshimdan o'tganlarni so'zlab beraymi siz so'zlamasangizda men so'zlatmoqchi bo'lib turar edim <sighs> manim sarguzashtimda siz kutgan qiziqlik yo'q lekin <sighs> shunday bo'lsa ham so'zlab berayin men o'zim asli qo'qonlikman ota onamdan yoshlikda yetim bo'lib tog'amning qo'lida o'sdim yoshim o'n yetti o'n sakkizlarga borgandan so'ng o'z kunim o'zimga qolib bir o'rtog'imning kengashi bilan bundan yigirma yillar burun marg'ilonga kelib bu kungi ustakorimning otasiga to'quvchilik hunariga shogird tushdim to'rt yil chamasi qilgan xizmatlarimdan so'ng haligi ustakorga xalfa bo'lib ishlay boshladim boshqa yigitlardek e, ortiqcha o'rinsiz sarflarim bo'lmagani uchun oz zamon ichida uch to'rt tilla pullik ham bo'ldim ishimga ixlos bilan qaraganim uchun mening to'qigan ishlarim o'zgalarnikidan qadrli yurar va xalq orasida ham otim usta alim kichkina bo'lib shuhratlangan edi ma'lumki bofandalar oldig'i ko'pincha xotin qizlar kelib yangi nusxa qidirib yuridilar mening to'qigan ishlarim va chiqargan nusxalarim hammaga maqbul ayniqsa xotin qizlar uchun mashhur bo'lib har doim to'quv do'konim yonidan xotin qizlar ayrilmas edilar kunlardan bir kun hali kishidan qochar darajaga yetmagan o'n uch o'n to'rt yoshlar chamaliq to'ndiqqina bir qiz kelib men chiqargan yangi nusxa shohidan so'radi qizning so'ragan nusxasi to'qilib va sotilib ketgan edi shuning uchun yo'q deb javob berdim qiz ko'zini javdiratib turib maning uchun to'qib berolmaysizmi deb so'radi men qizning yuziga qarab mumkin emas opa bir kiyimlik shoxi deb nusxa bo'yash og'ir dedim qiz so'zini aylantirib mendan va'da olishga tirishar edi men so'z orasida yana unga qarab oldim yonimdagi xalfalardan bittasi qizg'i o'la to'qib bering usta opani xafa qilmang deb qo'ydi uchinchi qarashda o'zimda qizga qarshi bir yaqinlik his etgan unga uzoqqina qarab qolishga majbur bo'lgan edim garchi qiz aytgan nusxani tayyorlash og'ir bo'lsa ham qandaydir bir kuch ta'sirida haligi qizga va'da berib yuboribman ul chiqib ketgach qanday va'da berganimni o'ylab ko'rib va'da kuni kelsa to'qiy olmadim deyarman degan so'zni ko'nglimdan o'tkazdim lekin qizning gunohsiz o'ynab turgan qora ko'zlari qizil olmadek taram taram yuzlari hamon ko'z o'ngimda ko'rinib turar edilar va maning uchun to'qib berolmaysizmi so'zi quloq ostimda takror aytilgandek bo'lar edi bir necha kun shu yo'sin ikkilanib yurg'ach nihoyat o'zimga tushunilmagan bir savq ostida va'damni ifoga ham boshlabman bir kiyim shohi deb o'ttiz kiyim bo'la turgan ipakni bo'yash tanda arqoq go'la mashaqqatlari ko'zimga hech ko'rinibdir va'damdan ikki kun yoq shoxini to'qib uning kelar yo'lini poylar edim ul kelmas edi nihoyat va'da kuni ham kelib o'tdi kelmadi ha sizga shuni ham aytib qo'yayki bir ko'rgan kishingizning tusini albatta uzoq fursat xotiringizda tutolmaysiz lekin bu qiz to'g'risida man tamom boshqacha holatda bo'ldim shundoqki uning qoshini ko'zini tusini qo'g'irchoqdek qaddini ko'z o'ngimda tuta tuta tamom bir yillik bilishlardek bo'lib qolibman uning tovush ohanglari qulog'im xotirasida u daraja yaxshi saqlanmagan bo'lsa da ammo maning uchun to'qib berolmaysizmi so'zini hozirgina eshitgandek bo'lar edim thank you va'da kunidan uch to'rt kun o'tib ketgan bo'lsa ham hanuz u kelmas edi men uning ko'chasini so'rab qolmaganimdan xafa bo'lar edim chunki shohini o'zim eltib berishga ham endi hozirlanib qolgan edim bu kutish kunlarimda na uchundir yonimdagi xalfa shogirdlar bilan bo'la turgan muomalalarim o'zgara boshlagan ya'ni so'zlarim dag'al va tundlikka aylangan go'yo buning ila alining kekini validan olar edim nihoyat nihoyat va'daning beshinchi kuni qiz keldi qizni ko'rish bilan men borliq yo'qlik holatda qolgan bir necha zamon mening uchun so'z topish ham qiyinlashgan edi qiz shohini so'ramay menga termilib turar edi uning minnatdorchiligini faqat shohi bilan olmoqchi bo'lganim uchun bu hol menga og'ir keldi nega va'daga kelmadingiz shohini sotib yubordingizmi yonimg'a qo'yib o'ltirgan shohini qizga uzatdim ul shohining orqa o'ngini ag'darib ko'rdi voy yaxshi to'qibsiz u menga umidsizcha qarab qo'ydi shohini menga berib qo'lidagi mayda chaqalarni oldimga to'kdi shohingiz qancha pullik men javob o'rniga chaqalarni sanab chiqdim bitta oltmish pullik tangasidan boshqasi bir pullik e, besh pullik zang bosgan chaqalar bo'lib ko'p vaqtlardan beri yig'ilib kelganligi ma'lum edi bergan puli shohining yarim bahosini qoplar qoplamas bo'lganligini aytdim tag'in qancha kerak bo'ladi uch tanga qizning o'ychan yuzini yana qayg'u bosdi men uning yuzidan katta husndor qizlarda ko'riladigan bir ulug'liq tomosha qilar edim va uning o'z va'dasi kela olmaganligi sirrini onglar edim bu yosh farishtani bu holda qoldirishga ko'nglim bo'lmadi qolganini qachon olib kelasiz pul topganda keltirasizmi menga ishonasizmi <laughs> kimning qizisiz sharif miltiqchini qiziman otangiz qari odami o'lgan onam bor akangiz yo'qmi yo'q bitta kichkina o'g'il ukam bor ismingiz nima saodat saodat ah, saodat shundan so'ng saodatni shohi bilan jo'natib yubordim saodat mening bu ishimga ishonmaygina chiqib ketdi xalfa shogirdlar tuzuksizku usta deb menga piching otishdilar ammo men saodat uchun har bir og'irliqni ko'targundek ko'rinar edim hikoyam uzayib ketdi shekilli zerikdingizmi yo'q yo'q beringiz menga uch tanganing ahamiyati yo'q edi ammo saodat bilan bog'lanib turishim uchun bu uch tanga ming tanganing ishini qilar edi hmm. oradan o'n kunni o'tkazib uch tanga bahonasi bilan saodatning uyiga bordim Saodat xolasining uyiga ketgan ekan onasiga o'zimni tanitib devor orqali anchagina so'zlashdik Er o'lib erkaksiz qolganidan ip yigirib ovqat o'tkarganidan va qizining kengashmasdan shohi buyurganidan hasrat qilib ketdi so'zining oxirida yana bir hafta kutib turishimni iltimos qildi bir haftadan so'ng aloqani uzib qo'yish mening tinkamni qurtaturxon bo'lgani uchun ishni boshqa rejada yurgizmoqchi bo'lib aytdim o'zingiz ip yigirib kun ko'rib turgan bo'lsangiz sizga uch tanga emas uch pul berish ham og'ir ekan agarda sizga ma'qul bo'lsa ko'nglimga bir gap keladir shundoqki siz erkaksiz bo'lganingizdek men ota onasiz yolg'iz yigitman ko'pincha kir yuvdirish va yirtiq yamoq vajihlardan qiynalaman o'sha sizdagi pul evaziga bir necha vaqt kirpirimga qarab yirtiq yamog'imni yamab bersangiz qandoq bo'lar ekan voy bolajonim jonim bilan jonim bilan kampir bu so'zimni mamnuniyat bilan qabul qildi va ertasi kungi kirlarimni olib kelish uchun saodatni yubormoqchi bo'ldi shundoq qilib bu kun bog'lanishni yaxshi asosga qurib qaytdim ertasiga saodat kelib kirlarini olib ketdi uch kundan so'ng yuvilgan kirlarni keltirib to'quv do'konimning yonida anchagina qarab o'ltirdi men uning kelishi uchun har hafta panshanba kunini belgiladim kundan kun saodatga qattiqroq bog'lanib borganimni onglar edim panshanbani hayit singari qarshilar edim oradan uch to'rt hafta o'tgandan so'ng qo'lig'a oyingga eltib ber deb yigirma o'ttiz chaqa pul ham berdim saodat bilan aloqa qilganimning to'rtinchi oyida ramazon hayiti keldi fitr ro'za bahonasi bilan saodat uchun sakkiz tepki xon atlas onasi bilan ukasiga bo'z ko'ynak qilib saodatlarning uyiga o'zim chaqirib bordim saodat meni yo'lakdan qarshiladi va gunohsizcha qo'limdan tutib ichkariga boshladi saodat saodat esingni yedingmi onang mendan qochmaydimi saodat qochmaydi qochmaydilar o'zlari menga istagan kelsa qochmayman deganlar men yo'l yo'lboshchilig'i bilan ichkariga kirdim ayvonning oldida saodatning onasi ip yigirib o'ldirar ekan qizining qo'lida begona yigitni ko'rgach hayron bo'lib qolgan edi saodat meni hovlining o'rtasida qo'yib onasining oldiga yugurdi oyi ustidakamku onasi nari berida dakanasini tuzatib o'rnidan turdi salom alikdan so'ng so'rashdiq saodat tegingi ko'rpacha yozdi men qo'ynimdag'ini olib o'rtaga qo'ydim fotihadan so'ng biroz yotsirashib uyalishib ochilisholmay qoldik saodat sizni xuddi o'z akasidek yaxshi ko'radi tunu kuni iroq sobun olg'i deb o'ttiz bir bergan ekansiz sobunni olib kelgach yotib uyqusi kelmadi voy istakamdan aylanay voy istakamning umrini xudo baxtimizga uzun qilsin deb butun tongni tong ottirib duo qilib chiqdi bola bu so'zni kampir so'zlar ekan men o'ngsizlanib ketib yer ostidan saodatga qarab qo'ydim saodat qizarib buzarib chetga burilib olgan edi munchalik bizning holimizga qayishganingiz uchun besh vaqt namozning oldida men ham haqqingizga duo qilishni unutmayman bolam hafta sayin qilib turgan marhamatingizni ko'rib o'ylayman xudo bandasiga mehribon holimizning rahmini yeb saxovatlik bu yigitni bizga uchratdi deb ko'nglingizdagi har bir tilagingiz o'zingizga ayvondir siz yetimlarning rahmini yesangiz sizning g'amingizni o'zi yesin manglayim sho'rlik ekan bola saodatning qayinjon otliq bir akasi bor edi yoshi yettiga chiqib otasi rahmatlik endigina to'y qilaman deb turganda qizamiq degan bir palakat kasal bilan og'rib dunyodan o'tdi buning ustiga sodatning otasi ham marhum bo'lib bizlarni ora yo'lda qoldirib ketdi loqal shu bola bo'lganda ham edi biz bu yo'sin og'ir kunlarga qolmas edik deb o'ylayman bandasining qo'lidan kela turgan oh vaqtdan nariga o'tolmas ekansan bolam oldingizda yosh bo'lsalar ham qizingiz va o'g'lingiz bor ekan bu kun bo'lmasa ertaga axir siz ham yorug'lik kunga chiqib qolarsiz ona shu arzimag'an narsani saodat bilan ukasiga hayitlikka olib kelgan edim bu aybim uchun albatta mendan koy emassiz voy odamgarchiligingizdan o'rgilay bolam bu bu mengami ha bu sayfiga bu esa oyimga <laughs> saodat bu narsalarni juda oddiy qilib ko'rdi va soddacha haligi so'zlarni aytib qo'ydi go'yo bu narsalarni ilgaridan kutgan edi atlasni yaxshilab ko'rib chiqqach yotirg'andek bo'ldi bir menga va bir atlasga qarab turib nimadir aytmoqchi bo'lsa ham aytolmadi men nima demoqchi bo'lganligini sezgan edim bu orada biz kampir bilan hasratlashib turgan edik ul kelib so'zni bo'ldi ustaka ro'zamisiz bolam tushmagiri ha ro'zaman ro'za bo'lmasangiz choy qaynatardim choyni hayitda kirganimda qaynatib berarsan hayitda kelsangiz osh ham qilib beraman akangga har narsa qilsang ham arziydir qizim kampir na uchundir ko'ziga yosh oldi men ham arang ko'z yoshini to'xtatib qoldim bo'lmasam bugun iftor qila qoling saodatning bu so'ziga onasi ham qo'shilishdi men uzr aytdim lekin haqiqatda esa saodat bilan birga o'ltirib iftor qilishni ko'nglim istay boshlagan edi uzoq so'zlashib o'ltirdim bu uydan chiqib ketgim kelmas bir soat orasida tamoman ochilib sochilib ketgan saodatning bolalarcha qilig'ini ko'rib to'ymas edim saodat goh men bilan goh atlas bilan mashg'ul boyag'i uyalib turishini bir yoqqa yig'ishtirib qo'ygan onasi bilan meni kuldirib anchagina ko'tarilib qolgan latif ko'kragi ustiga senginadan aylanay deb atlasni bosib quchoqlar edi men bo'lsam go'yo atlas emas quchoqlag'uvchi o'zim bo'lgandek kayflanar edim men kampir bilan xayrlashib chiqa boshlagan edim saodat panshanba kun boraymi deb so'radi men kampirning oldiga qaytib bordim da aytdim saodatingizning bo'yi cho'zilib qolgan ko'rinadir bundan so'ng maktabdan bo'shagan vaqtida sayfini yuborsangiz qalay bo'lar ekan qo'lim bo'shagan kezlarda o'zim ham kelib turarman ana eshitding mustakangni so'zini endi vaqt bevaqt ko'chaga ham chiqaverma qizim men chiqa turib saodatga qaragan edim mendan o'pkalagan sumol ko'rindi ammo mening bu so'zim bekorga emas balki xalfa shogirdlardan ba'zilarining unga yomon ko'z bilan qaraganlarini payqaganim uchun edi shu yo'sinda saodatning onasi ham mendan qochmay qo'yib aloqamiz tag'in ham qattiqlashdi kutmagan bu muvaffaqiyatim bir necha kungacha ko'zimdagi uyquni ham qochirib qo'ydi uch to'rt kun go'yo bugun erta saodatga o'ylana turgan kabi hovliqib ham yurdim uncha muncha narsani ayamag'anim uchun bo'lsa kerak tez zamonda go'yo saodatlar oilasining boshlig'i holini olib qoldim juma kunlari masallig'ini ko'tarib saodatlarnikiga borar saodatning qo'lidan osh qildirib yeb qaytar edim saodat kundan kunga o'sib borar shu nisbatda husniga husn qo'shilar va men battar uning maftuni kesilar edim shu holda oradan ikki yil chamasi fursat o'tib ketib sodat ham 16 yoshlarga yetib qoldi endi mening oshiqona termulishlarim ma'nosini anglay boshlagan negadir aka deb qilatirg'on xitoblarini da tark etgan edi 2 yildan beri kampirning oldiga suvchi kirgizishni o'ylab kelgan bo'lsam da ammo nima uchundir saodatdek qizga uylanish baxtiga erishmakni o'zimga tasavvur qila olmas edim bu to'g'rida bo'lgan hamma umidim saodatning onasidan edi balki o'zi so'z ochar va yokim orig'i kishi qo'yar deb kutar edim orag'a boshlab o'zim sovchi qo'yishdan o'ng'aysizlanar to'g'risi o'zimga tushunilmagan bir xavf ostida bu jasoratdan mahrum edim bir kun odatimcha saodatlar uyiga borgan edim osh suvdan keyin kampir sodatni boshi yumushiga yuborib menga qarab kuldi o'g'lim sodatga bir yaxshi joydan kuyov chiqib qoldi kecha unashsa unashgundek ham bo'lgan edik biroq sizning maslahatingizni olayin deb suvchilar qaytardim ustimdan bir chelak sovuq suv quygandek entikdim qanday javob berishga tilim kelmay qoldi uzoq vaqt kesak kabi harakatsiz qolg'ach kuch orqasida tilimni bazo'r shu so'zga harakatlantirdim joyi joyi yaxshi bo'lsa o'ylab ko'rish kerak kuyovning kimning o'g'li bo'lganligini va qanday kasb qilishni sharh qila boshlagan edi sabrim tamom bitdi unda bo'lsa kecha sovchilarni bekor qaytaribsiz dedim kampir manim bu kinoyamga tushunmagan edi kuyovning tagi taxti menga ma'qul bo'lishqa ya faqat endi ish sizning kengashingizga qarab qoldi siz saodatga ota bo'lmasangiz ham lekin otalikdan yuqori ishlarni qilib kelasiz endilikda saodatni uzatishda ham otalig'ingizni ayamasangiz bu so'z bilan yana o'lganning ustiga chiqib tepilgandek bo'ldim chayon kabi meni zaharlamakda bo'lgan kampirning to'g'ri so'zini eshitib turishga ortiq to'zalmadimda ertagacha o'ylab javob berishni aytib kampirning oldidan chiqdim chiqqach oyog'i kuygan tovuqdek to'rt tomonga yugura boshladim epaqalik bir gap esimga kelmas edi nihoyat aqlimni boshimga yig'ib sirrimdan voqif bir oshnamga kengash soldim ul uzoq o'ylab turmay ertasi kunga tomonimdan sovchi bo'lib kampirning oldiga bormoqchi bo'ldi lekin butun tuni bilan ko'zimga uyqu kelmay tikanga ag'nag'an kabi azoblanar edim va susligim uchun o'z uz o'zimni so'kar edim ustaalim hikoyasini bu yerga yetkazgach shamning so'xtasini miqrozladi va og'zini poylab turg'uvchi otabekdan zerikmadingizmi deb so'rab olib davom etdi ah. sovchini yuborib tinchiy olmadim ishga qo'lim bormas bir joyda to'xtab tura olmas u yerdan turib bu yerga o'ltirar ming turlik xayol bilan dovdir sifatiga kirgan edim yuborgan kishim tezda qaytib bermagach bir ikki bora saodatlar eshigi yonig'a borib keldim nihoyat miyam shib saodatning uyi yaqinida bo'lgan bir yong'oqning soyasida o'tirgan edim sovchim chiqibo qoldiku yuragim orqamga tortib ketdi va oldinga tushib berdim chunki sovchiga uchrashib haqiqatni anglash ham menga dushvor kelgan edi e shoshma shoshma ey kuyov e, chi Xazilman bo'lgani uchun ishning chappa ketganiga ishong'an uning bu kuyov degan so'zini kinoyaga yo'yg'an edim ketaverdim ul orqamdan tez yurib ketdi. qani to'nni yesh yuragim yorilishga yetdi xazilashma. haqiqatdan so'zi chin ekan og'zidan o'tdim. jiq to'lg'an ko'z yoshimdan ham uyalib turmadim sovchim yo'l bo'ylab kampir bilan bo'lgan hikoyasini so'zlab ketdi saodatga bir yildan beri har kun deyarli sovchilar qatnar kampir hammasiga ham boshi bog'liq deb javob berib kelgan ekan shuning barobarida mening og'zimni poylar yoki kishi qo'yishimni kutar ekan nihoyat bir tarafini chin va bir tarafini so'z olish muddaosi bilan kechagi so'zni menga aytgan va shunga qarab ish qilmoqchi bo'lgan uzun so'zning qisqasi kampirning javobi bir qizim emas yuz qizim bo'lganda ham usta alimga nazr tortdim terimga sig'mas edim ikki yillik yurak dardim nihoyat hoziqini topgan edi bir necha kun uyalib kampirning oldiga bormay yurgan edim o'g'li orqaliq yo'qlatdi bordim lekin borishimdagi sezgularimni sizga bu til bilan tushuntira olmayman men borliq yo'qliq eshikdan kirganimda saodat kir yoyar edi meni ko'rgach qizarinib ketdi va yoyilgan kir ortig'i yashirinar ekan shahlo ko'zlaridagi sezilar sezilmas tabassumning farqiga bordim kampir bilan uyalishibgina to'y to'g'rilarni so'zlashdik kampir ortiqcha takalluflar qilishga yo'l qo'ymasa ham ammo o'zim saodatning ko'ngli o'ksimasin uchun to'yni katta qilishga tarafdor edim kampir bilan to'y va nikoh kunlarini muqim qilg'ach men ketishga turdim saodat kir yonida menga bir ko'ringandan so'ng qaytib ko'rinmagan edi men bo'lsam yana uni bir ko'rmoqchi va o'ziga bir ikki og'iz so'z aytmoqchi edim o'choq boshida qozon yuvar ekan to'g'ri oldiga yurib bordim u meni sezmadimi yoki sezsa ham bilmaganga solindimi haytovur orqasi o'g'riliq engashgan holda ishga mashg'ul edi bir o'rin bo'lib tushgan uzun qo'ng'ir sochi uning harakati bilan qo'ltig'i ostida o'ynoqlar edi anchagina orqasidan tomosha qilib turg'ach saodat dedim qaradi o'choqda yongan olov issig'idanmi yoki uyatidanmi uning yuzi qiyib qizil olma edi qo'lidagi sochig'i bilan oldinga yaqin kelib to'xtadi eshitdingmi dedim yerga qaradi uni ortiqcha uyaltirmas uchun eshikka qarab yuriy boshladim da maylimi deb so'radim osh yemay ketasizmi bu uning ikkinchi turli qilib aytilgan mayli javobi edi bir bugun emas qirq yillik qadrdon xotin tomonidan eriga qilina turgan mehribonchilikning eng lazzatlisi edi chiqar ekanman osh yemay ketasizmi so'zining kayfiga tamom mast bo'lgan edim usta alim shu so'nggi so'zlarini aytib bitirar ekan otabekning qoshlari chimirilib go'yo o'zining ham shu yo'sin xotiralarining abadiy qaytib kelmaslik yo'qliqqa chiqqanligini yana bir karra onglar edi usta alim davom etdi kun orasida hozirlikni bitirib to'y qildik nihoyat saodat meniki bo'lib saodatli kunlarim boshlandi saodatga bo'lgan muhabbatim bir daraja sizga ma'lum bo'lganlikdan u kunlardagi ma'sudiyatimni ham shu o'lchovga solib bila olasiz rafiqam saodat chin saida edi bu yil o'zimga kutmagan darajada bir kuch va istiqomat orttirib to'y bilan tugalgan boylig'imni qaytargan edim turishga saodatlar uyi ortiq torlik qila boshlaganlikdan shu havlini hozirgi qo'shnimizdan sotib olishga muvaffaq ham bo'ldim qaynonam qaynim va eru xotin shu hovliga ko'chib kelib tura boshladik kundan kunga saodatga bo'lgan muhabbatim oshgandek kasbim ham unumlik bo'la boshlagan uylanishimning ikkinchi yili haligi qo'shnimizdan o'zingiz ko'rgan bog'chani ham sotib olgan edim uylanishimning uchinchi yili saodat yuklik bo'ldi eru xotin birimiz ota va birimiz ona bo'lmog'imizni o'ylab quvonar edik kechalar yotib uyqumiz kelmas edi nihoyat saodatning oy kuni yaqinlashdi yaqinlashdi lekin abadiy baxtsizlik kunlarim manhus soatlarim ham yaqinlashdi davom qilingiz saodat boladan qiynalib uch kungacha azoblandi da to'rtinchi kuni o'ldi o'ldi o'ldi dunyoga kelib ko'rgan birdan bir quvonchimdan ayrilgan edim hayotning hamma umrimga kifoya qilarliq mudhish zarbasidan shodlik ichida qarshilagan edim oylar bo'yicha ko'z yoshimda yomg'ir kabi chunki menga bundan boshqa bir ovunchoq qolmagan edi ko'z yoshlarimning tiyilmaganini ko'rgan qaynonam saodatning vafotining ikkinchi yili meni zo'rlab uylantirdi lekin bu ikkinchi xotin menga saodat bo'lolmadi saodatim ko'milgan edi keyingi yillarda futurdan keta boshlagan qaynonam qizidan yigirma oy so'ng o'n bir yoshli o'g'lini menga tashlab dunyodan o'tdi qaynonamning vafotidan so'ng biylik o'z qo'liga qolgan keyingi xotinim faxsh suratda ro'zg'orimni to'zita boshladi o'g'riliqcha va to'g'rilikcha qimorboz akasiga inom qilishga kirishdi kundan kunga ishim keyin ketib ishlaganim ro'zg'orga uchirvoq ham bo'lmay boshladi yomon xotinning shum qadami bilan uyimdan baraka ko'tarilganligi va barcha barakalarimni rafiqam saodat bilan birga ko'milganligini anglab keyingi xotinimni taloq qildi uchinchi yildirki xotinsiz yashayman va uylanishni ham o'ylab ko'rmayman chunki marhuma saodat bilan kechirgan kunlarimning totli xotiralari menga abadiy lazzat bag'ishlaganlaridek ham achchiq achchiq yig'latadirlar uylanishimga kengash berguvchi o'rtoqlarimga men endi dunyodan o'tgan kishi bu kun bo'lmasa ertaga yor qabri ustiga yongan shamda o'zini halok qilg'uvchi bir parvona deyman endigi o'ylaganim faqat qaynimni uylantirish so'ngra so'ngra yuzni yorug' qilib soddat darmonsizlangan kabi yostiqqa yon boshladi. ustaning bu so'nggi so'zi otabekni ortiq asarlantirgan ko'z chuquri bir ikki qayta yosh suv bilan to'lib chiqqan edi ikkisi ham uzoq jim qoldilar otabek o'z qayg'usini butunlay deyarli unutib qo'ygan qarshidagi yerga singibgina yotgan mujassam ishqdan ko'z uzolmay boshladi ustaning moziysida emas holida ulug' bir ma'no ko'rar edi ammo uning istiqbolida bir boshliqdan o'zga hech gap uchrata olmasa-da, yana ulug' bir ma'no ko'rgandek bo'lar edi o'z istiqbolini ham shu ustaniki qabilidan ko'rmoqchi bo'lsa-da, buning uchun bir narsa kamdek yetishmag'andek kelar ikkinchi usta alim bo'lish uchun bir o'ldi so'zigina oradan topolmas edi keyinroq bu o'ldi so'zini qo'shqan bilan ham usta alim bo'lish qiyinligini anglay boshladi chunki otabek kumush tomonidan so'kilgan va tashlangan edi holbuki saodat so'kmagan va tashlamag'an balki erining bir gunohi sababidan yosh umrini hazon qilgan va usta alim qayin otasi tomonidan hayvoncha quvlanmagan va qayin ota tomonidan kuyov yo'lig'a tuzoq qo'yilib saodatni chiqarib olish fikriga tushilmagan ya'ni orag'a shaytanat oralamag'in bu so'nggi fikrni ul o'ylamag'an joydan ilhom qabilidan to'qib olgan edi ya'ni o'zining toshkentdan uylanishga qutidor tomonidan rizoliq berilishini hatto uning to'yini o'z qo'li bilan o'tkazib kelishini ilgaridan hozirlanib kelingan tuzoq deb tushungan edi muhokamasi shu yerga kelib ketgach usta alim darajasiga yetish uchun o'zida hech bir munosabat ko'rmadi usta alim yozib bergan o'ringa kirib yotar ekan o'z o'ziga aytar edi quvlanishga tahqir etilishga loyiq ko'rilgan otabek usta alim bo'lishga ham sazovor emas ul uyquga ketar ekan yuragi bolalarini uchirib ketgan karrukning uyasidek bo'p bo'sh edi otabek ertagi namozga turganda ko'zi shamshodbekning bazmdan azonda qaytib kelib dong qotib uxlab yotgan sayfiga tushdi 15 yoshlar chamasida bo'lgan bu yigit o'zining o'tkir husni bilan saodatdan xabar berardi bir ikki piyola choy ichgan bo'ldi da usta alim bilan xayrlashdi abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan radio sahna asarining sakkizinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova